بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Tako, isticanje insistiranje na da to prati, da to prati praksa. Zatim, odvažnost u istraživanju i iščitavanju dokaza. i odbacivanju straha od posljedica čega? Istraživanja. Idemo za dokazom. Idemo za dokazom bez obzira gdje će nas on odvesti. Tako? Idemo za dokazom bez obzira gdje će nas on odvesti. Makar nas on odveo na kraju da sebi sami glave i samo, idemo za dokazom. Bez obzira gdje će nas on odvesti. A nije kao što je kod većine novotara, odnosno kod svih novotara, šta? Prvo se opredijeli za mišljenje, a onda traži ima li gdje ikakve potpore za to. Kod nas ne smije biti tako. Kod nas se ne, ne zastupa mišljenje, nego se izučavaju dokazi na kraju kako god rješenje bude. Kakav god rezultat bude iz tog istraživanja. Prihvata se i usvaja. Svaka se Dalje neprihvatanje polovičnih rješenja i neprihvatanje konsenzusa između istine i laži. Nema kompromisa. Halal znači ni konsenzus, kompromisa. Nema kompromisa, nema dogovora između istine i laži. Da se istina i laž nađu na pola puta. Kako? Da istina malo postane laž, a laž malo istina. Ne. Nema kompromisa, nema dogovora i nema popuštanja kada je u pitanju istinu. To su sve glavna obježnje našeg menadžera, tako našeg puta. Suprostavljanje novotarijama, tako suzbijanje novotarije. Posebno novotarije i džaja, kako što je danas aktivno. Dalje. U osnovi, to su, to su bile glavne. E, Ovdje još ima nekih stvari u, u uvodu koje mi nećemo znači redom ovako čitati, nego ćemo preskočiti, ne, nisu nešto posebno važno, objašnjavaju ovaj, sam postupak i ono što je autor uradio u ovom dijelu i tako dalje, nego ćemo prići na da se upoznamo malo sa samim, samom, znači, životopisom Mohamed ibn Abdul Znači, on je Mohamed, sin Abdul Wahab, sin Suleimanu, sin Ali, iz plemena Temim, poznato plemena, jel tako, Temim, Mezheb je, znači, je bio Hanbelijsko. Svakako da, da znači, o njemu su pisali mnogi, ovdje autor nabraja mnoga dijela koja ga spominju i koji o njemu govori pohvalno i tako dalje. I na drugi način, ja sam spomenuo prošli put da su jedan, da je jedan od mustešnika rekao da je Ibn Tejmije ostavio mine, iza sebe mine, za koje je, znači, o, a da je neki od tih mina aktivirao Muhammed Ibn Abdullah. Pa a i dan danas te mine ima oni koji aktiviraju. Ima oni koji aktiviraju od njegovih savremenika koji su pozitivno govorili o njemu je svakako alaikum salam Mohamed ibn Ismail Sanani Mohamed ibn Ismail Sanani to je autor onog dijela koji se sad prevodi i prevode ga upravo gore na, na, u Sarajevenom fakultetu a zove se ovaj Sublu Salam onaj prvi dio što je to jedan gledali to? ovako dijelo zbirka hadisa, to je Subur Salam, što je komentar na Bulugul Maram. Vidjeli ste to dijelo ovako, prvi tom je izašao. Zelena je, mislim da je zelena, jeste. E, taj Sanaani, on je napisao to dijelo i najpoznatiji je znači po tom dijelu. Živio je, čuo je za, za davu Muhammed ibn Abdullahaba pozitivno govorio o njemu. Pozitivno govorio o njegovoj davi. Isto tako poznato da je da je e, Ibn u Egiptu pozitivno govorio o njegovoj davi. Poslije je imam Šeukjani pozitivno govorio o toj davi i tako dalje. Imam Mohamed Ibn Abdul rođen je 1115. godine po Hiđe. 1115. godine po Hiđe. Sad je dvadeset Sedme, je tako, pri kraju? To prilike, znači, odgovara koje je vrijeme po računanju ovom kafirskom. 1700 je prelazno, znači 1700 te možda prema 1800 godinama, tako? Jer 1000 u oblasti imame. to je nebit. To je nebit. Sjeverozapadno od grada Rijada danas. Sjeverozapadno od grada Rijada. Oko 70 km. Rođen je znači u poznatoj u Lemanskoj korici. njegov babo je bio kadija u ovom mjestu u Jejine. Bio kadija. Neko vrijeme. A onda kad je došao u sukob sa emirom tog, te oblasti preselio se u drugo mjesto koje se zove Horejmena, u to drugo mjesto. I to je bilo 1400, 1140. godine. Šta je važno ovdje ne piše, ali spominje u nekim drugim dijelima sam čitao o njemu, da je Mohamed ibn Abdullahar, znači vrlo rano sazrio, sa deset godina naučio Kur'an, njegov babu ga već oženio u 12. godini, osjetio kod njega zrelost. Dakle, punoljetnost i već ga od tog vremena puštao da predvodi ovaj, ljude u džematu. Znači da je rano pokazao zrelost i ozbiljnost. Ali i onda kada je otišao u Merku na hađ, zatim putovao u Medinu, juče od učenjaka, poznati učenjaka u Mekki i Medini, zatim putovao u Irak i tako dalje, sreo se sa brojnim učenjacima, i kad je naučio znači ovu vjeru i shvatio je ispravno i počeo se buniti protiv opće situacije koja je u to vrijeme vladala, došao je u sukob čak i sa svojim babom. Jel tako? Spominje se i taj podatak. Znači čak i da mu je babo, iako je bio učenjak i vrlo učen čovjek, da nije osjetio suštinu tog znanja koje je posjedovao da ga prenese na, na realnost i stvarnost. Zašto? Ako ga prenese na realnost i stvarnost, onda dolazi u sukob sa svima. Onda dolazi u sukob sa svima, a to je upravo radi njegov, njegov sin. Dobro. Znači, vratio se otprilike vratio se otprilike s tim e, učenja i put, e, puta, znači, otprilike 1140, odnosno 1139. godine otprilike kad je imao koliko? 15, 24, 25 godina. Tako. Vratio se sa tih, sa, tu, sa tih puteva iz Iraka. 1153. godine njegov babo je preselio i on nastavlja onda sa svojom, sa svojom davom, što je svakako izazivalo sržbu mnogih do koji je ta dava dopirala. Tako se primijetio iz u mjesto dok nije za njega čuo Mohamed ibn Saud. Mohamed ibn Saud koji je bio princ, je tako? Bio emir i čuo je znači od svoje žene, neki su savjetovali njegovoj ženi kad je došao u njegov taj emirat, u njegovu zonu gdje on ovaj, ima vlast, da je došao Mohamed ibn Abdul mu je savjetovala da je to daje, poznati, iskreni daje i tako dalje, onda ga podrži i otišao je kod njega on lično. Našao ga, posjetio i tu se dogovorili, znači sklopili nekakav dogovor da će ga on podržavati, a da će, znači da će ga podržavati u njegovoj dan I to je ta sretna okolnost, znači koju je dočekao Mohamed ibn Abdul Wahab i koja je dovela do toga da je njegova dava uspjela onda kad je našao ensarije te jel tako? Da su se ponudili oni koji će podržavati tu davu. Kad je preselio njegovi unuci i sinovi, sinovi i unuci se nastavili, nastavili njegovim putem. Ovo je ukratko znači. Ovo je ukratko A sad ćemo početi znači da, čitamo čitamo poglavlja ove knjige onako kako, kako je to autor predao. O čemu se radi u ovoj On je zapravo prikupio fetve koje su zabilježene od Mohamed ibn Abdul njegovih sinova i unuka. A koje govore na ključne teme, je tako, na ključne teme Teohida, imana, kufra i tako dalje. Odabrao sam zato što ćemo vidjeti odmah na početku da će nam mnogo, mnogo stvari koje se kod nas sad aktualiziraju biti jasne i razjašnjene kroz čitanje ovih fetvi. Pa je prvo poglavlje da je osnova vjere teuhid i ima. Osnova vjere teuhid znači vjerovanje u jednoću Allaha subhanahu Da je Allah subhanahu wa ta'ala samo jedan jedini. Znači teuhid i iman i Prvi uvod je, ukratko govori o samom stanju, samom stanju u vrijeme kada je Muhammed ibn Abdul Wahab počeo sa svojom davom. To poglavlje ja ne bi dugo čitao. Mogu samo kratko da, da objasnim, znači šta on ovdje nabraja. Kako je bilo stanje? Kaže stanje u nezdu. U Neždu su obožavali kaburove te Gdje je divne sad kabur? Kabur, našli tamo, obožavali ga. Na njemu plavali kurbane, oko njega stavatili. Je tako? Na drugom, na primjer, u Beći Medini, tamo su isto tako obožavali tavafili oko raznih kaburova. Evo vidite, kaže da su dolazili na kabur Ebu Taliba Znači nisu ni na poslaniku sallallahu alaihi ovaj, nego na Ebu na mušiški kabor išli, palili svijeće i tako dalje. Tražili znači tu ovaj, kad je suša, tražili eh, pomoć i tako dalje, ljubili pragove na tim kaburovima i crvestima. Cijenili su i smatrali te kaburove svijetim. Kad bi neko od lopova, kradljivaca ili tako dalje uspio da utekne i pobjegne u ta čorbeta ne bi ga dirao. Zato što je pobjegao na sveto mjesto. Dakle, tako je stanje bilo. U tajku, kaže, tamo su obožavali kabor Abdullah ibn Abbas, radijallahu i na njemu širk činili, jel tako, svakodnevno. Tražili od njega pomoć, njemu se nadali, klali kurbane, i tako Znači to je u Egiptu, da ne govorimo, u Jemenu isto tako, stvari koje su, kaže on ovdje, koje čovjek se sramoti i stid ga da, to napiše, šta se radilo po tim kaburovima ili po tih Od razvrata pogamu, kazinalu, dane Da ne navra, znači klanja kurbana, prinošenja žrtava i ibadeta, dozivanja, upućivanja dova tim kabrovima i onima koji su tim kabrovima U Šamu, u Iraku i tako dalje. I kaže na, na početku ovog uvoda, zašto počinjemo odavno? Zašto počinjemo ovu temu od trenutne situacije u kojoj počinje ta dava? Zato što kad objasnimo kakva je situacija bila, osjetit ćemo i više ćemo cijeniti i shvatit ćemo kolika je vrijednost tevhida. I koliko je bitno bilo u tom trenutku da neko progovori da umet vrati iz širka. Još više znači znati sam po sebi je osnova, i temelj. Ali još više nam otvara oči stavlja na znanje koliko je bitno da se o tom tevhidu govori i da se njemu pozove. Na isti način, umjesto da čitamo detaljno ovo, hajmo mi čitati našu stvarnost. I gledajmo danas gdje su ljudi. Naspram tevhida i naspram imana. Pa ćete vidjeti onda šta je najvažnije i koliko je bitno upravo da, se, da dava počne odazvat. O govoru o tevhidu i pozivanju ljudi u vjeru u Allaha subhanahu wa ta'ala. Da očiste svoje vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer je to glavni problem. Jer je to glavni problem. Jer je to glavni problem. Zašto je to glavni problem? Zato što, vidjet ćete poslije kad budemo čitali fetve, ništa ne vrijedi bez tevhida i bez ispravne vjere u Allah Djela ne vrijedi. Ništa ne vrijedi ako čovjek, znači sa širkom ne vrijede djela. Ništa ne vrijedi djela. Kao što namaz ne vrijedi bez abdesta. Kao što namaz ne vrijedi bez abdesta, tako Dijela ne vrijede bez tevhida, a tevhid sam po sebi nije postignut dok se ne ostavi širk. Nema tevhida dok se ne ostavi širk. Zato riječ tevhida počinje sa negacijom je tako? Širka. La ilaha illallah. Je tako? ne yakfur bi tagut. Kako učini kufru taguta, bo yu'min billah. Ki povjeruju Allaha. Tek zato prvo se mora ostaviti širk, pa onda prihvatiti teuhid, jel tako? Prihvatiti teuhid. A taj teuhid nije teuhid dok se ne ostavi širk. A djela ne vrijede bez toga. Djela ne vrijede bez toga. Kao što namaz ne vrijedi bez Zato mnogi ovu jednostavnu stvar ne mogu da shvate Kaže kako muši Pa on govori la ilaha illallah. Pa on klanja, posti, daje zekijat, ide na hač i opet kaže za njega mušrik Kažemo za njega mušrik. Zato što ništa od tih djela ne vrijedi sa širkom. Ništa ne vrijedi sa širkom. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, nije na pamet, ne govorimo na pamet. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ To je zato, znači već je objavljeno tebi i onima prije tebe, a ako učiniš širk, će ti sigurno djela propasti. Kome? Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Njemu bi sva djela propala. Samo ako širk učini, jel tako? Na drugom mjestu kada Allah subhanahu govori o poslanicima, nabraja nekoliko poslanika, je tako? A onda kaže, la in ešraku, la jahvatanne amalu. A ako bi širk učinili, sigurno bi ih djela propala. Je tako? kako je sa svim ostalim godi? Djela uništa, širk uništava sva Zato ne vrijedi la ilaha illallah ako poslije toga čini širk. Ne vrijedi namaz ako čini širk. Ne vrijedi zekat ako čini širk. Ne vrijedi post ako čini širk. Ne vrijedi hađ ako čini širk. Ne vrijedi džihad ako čini širk. Ne vrijedi ništa ako čini širk. Za širkom ništa ne vrijedi. Dijela ne vrijede bez tevhida. A pa tevhida nema dok se ne ostavi širk. Kao što ne vrijedi namaz bez Džaba može čitav dan klanja, na ustaje se sežde, samo ponavlja, ponavlja, jel tako? Ali nema abdest. Vrijedi li taj namaz šta? Ništa ne vrijedi. Allah samo tada tako pis. Prvi, prvo poglavlje kaže ovdje jednu vrlo važnu stvar. Ljudi se povode za imenima ne gledajući u suštinu na što ta imena upućuju. I ne zastaju ljudi za koja značenja su propisi islama su, se vezali. Za koja značenja su propisi islama vezani. Na taj način se vratio širk u umet. I kad su se vratili širku, više im nije trebao teuhid. Kako? Kaže, šeitan je prišao ljudima sa te strane, znači nije ih pozvao, hajte te širk, nego ih pozvao da veličaju kaburove dobrih ljudi. Na koji način? Na način da je zamijenio imena. To tako? Pa taj širk u ibadetu kaburova nije nazvao širkom, nego nazvao to tevasulem, traženjem posredništva, je tako? Dozivanje, lijepo mišljenje o i velijama, traženje šefata, je tako? isticanje vrijednosti njihovih čistih duša i tako. Pa su se na ovo odazvali Sivjan u kur. Sivjan su djeca. Oni koji imaju djeci razmišljaju. Zašto? Zato što nisu zastali šta u suštini to znači. Nisu zastali da razmisle šta to u suštini znači. Svi ljudi znaju da je ova vjera i svaka druga vjera došla da zabrani širk. Je tako? I da se uspostavi vjera Allaha subhanahu wa ta'ala jedino. Je tako? Zato šritan nije došao da ljude zavede na taj način, nego im je širk nazvao drugim imenima. Nazvao im širk drugu, drugim imenima. Pa se vratilo obožavanje dobrih ljudi i Allahovi evlija i pozivanje, upućivanja doba njima i obožavanje kaburova i drugih božanstava kao što je bilo prije poslanstva. Kao što je bilo prije poslanstva, znači doslovno, na isti način. Na isti način. Samo što se prije poslanstva, jel tako što je to došao u Kur'an i osudio i nazvao to širkom. A sad nakon poslanstva ljudi to više ne zovu širkom, nego su mu nadali druga, druga imena. A iste stvari rade. Iste stvari rade, samo su mu nadali druga imena. I kaže, to se iz dana u povećava i tako je bilo stanje. Kaže, kada čovjek sazna što u suštini znači ilah, šta je ilah, to je ono, što, to je nabud, to je ono što se obožava, to je ono čemu se ibadet čini. On onda spozna šta je suština ibadeta. Pa kogod bilo koji vidi ibadeta, koji je propisan samo Allah subhanahu wa ta'ala, učini nekome drugom, Uzeo ga je za svog ilaha. Jel Uzeo ga za svoje božanstvo. Bilo koji vid ibadeta posvjeti bilo kome. Bilo Allah, samim tim odmah ga je uzeo za svoje, za božanstvo. Makar to nazivao nekim drugim imenom. Makar to drugačije zvao. Makar to zvao tevesulan, posredništvo, traženje šefata i tako dalje. Mušlik je mušlik htio on to ili ne htio. Ovo je jako bitno za Kao što onaj koji uzima kamatu, on je uzima, htio to ili ne htio, i makar tu kamatu zvao drugačijim imenom. Treba gledati na suštinu stvar. jel on uzeo kamatu ili nije? A kako je nazvao? Je to nazvao nekim profitom? Ili nekom fajdom? Ili nekim drugim imenom? Kao što onaj koji pije alkohol, on je alkoholičar, htio ili ne htio. Makar se bunio. Makar se vrijeđao kad mu neko kaže ti si alkoholičar, a on se uvrijedi. On je opet alkoholičar. Makar taj alkohol zvao vatrenim sokom. Ha, dva, tri postu. A, bezalkoholno pivo. Kako god ga zvao, to opet ostaje alkohol i činjenica je i fakat i realnost i stvarnost da je on alkoholičar. Svatate, brate. Tako je ovaj mušik. On ne da reći da je on mušik. Ali to mu ništa ne pomaže. Jer je fakat i činjenica i njegova stvarnost i realnost da on mušrik, zato u širk isti onaj širk koji je zabranjen sa kojim je poslanik sallallahu i sallam došao da ga zabrani. Ovdje ćemo, kaže, spomenuti nešto od vjerovanja onih koji obožavaju kabor i stvarnosti onoga na čemu su oni. Kakva je njihova vjera? Da onaj koji ovo čita, da zna znači koja je od ove dvije skupine, koja ima pravo od ove dvije skupine na sigurnost. Zašto ovdje kaže na sigurnost? Ovo napominje onaj ajd kada kaže Ibrahim a.s. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ bil emni in kuntum ta'lam. Pa koja od skupina je onda preća da bude bezbjedna i sigurna? Je tako? I govori se da je poslije toga u sljedećem ajetu da je oni koji nisu svoj iman, svoje vjerovanje pomiješali sa volumom, znači sa širkom. Da su oni sigurni. Pa da se vidi, znači ovdje. znači makar oni svoj kufr, svoje nevjerovanje, svoj širk zvali, kaže, ovaj, tako tim i svojim imenima, makar ga ne zvali širkom. Da vidim. Da vole uz Allaha one kojima se klanjaju te evlije, znači vole ih kao što se voli Allah. Pokorni s njim kao što se, treba biti i ponizni, kao što treba biti ponizan Allahu i nadaju se njima i njih i njime njima do većine. I kad im je lako i kad ih neka nezgoda pritisne. I kad imaju neke potrebe. I kad ih pritisne neka nevolja, od njih traže da tu nevolju Traže od njih ono što nije u mogućnosti, na što nije u mogućnosti niko da im pomogne i u čemu niko ne može da im pomogne osim uzvišenog Allaha subhanahu wa i da čine na tim mjestima i badete od poniznosti, ljubljenja pragova, trljanja i masiranja, znači traženja bereketa doticanja. Izražavanjem potrebe i poniznosti i skrušenosti pred tim kaburovima i onima koji su u kaboru. Traženjem od njih kiše i tako da, Traženjem od njih ženitbe, udaje, jel tako? E, danas postoji posebni evlije, znači zadužen jedan tamo jednoj turbe posebno za, za one žene koje ne mogu da zatrudne, drugo turbe posebno za ona koja ne može da suda, a za treći specijalci podijeljeni, znači užim specijalnostima, znači i tako dalje. To je sve znači stvarnost i realnost koja se događa oko tih kaburova i oko tih evlije. Traže od njih čak i opraštanje određenih grijeha i tako dalje, spasa od njih, od njih traže spasa od džahnama i tako dalje. To je ukratko stanje mušlika bilo sad, ali to stanje mušrika isto i danas. Isto tako i danas. I ovdje on posebno spominje, znači da je ista, na isti način, na isti način, znači ummet u velikoj mjeri i danas izašao iz vjere kroz obožavanje kaburova i ostavljanje Allaha kao vrhovnog gospodara i vrhovnog zakonodavca. I vrhovnog zakonodavca. Pa su ljudi danas jedni uzeli obožavati nešto drugo ima Allaha, kao što su kaburi, evlije i tako dalje, a drugi uzeli su neke druge zakonodavce i neke druge zakone ima Allahovog subhanahu wa ta'ala zakona. Zato je, kaže, šta je suština na kraju da mi zaključimo i vi vidite da je ta realnost oko nas takva. Zato je ovdje najveća potreba ovog umeta upravo da se govori o Teohidu i da se pozove ovaj umet da se vrati Teohidu i da upozna vjeru onakva kakva ona je i njenu suštinu. I njenu suštinu. Zato danas odmah prelazimo na drugo poglavlje koje govori o suštini islama. Suštini islama koja razdvaja mu'mina od kafira i muvehida od mušrika. Koja je to suština Islama koja razdvaja onoga koji stvarno mu'min i od onoga koji je mušrik. Od onoga koji je mušrik. Kaže, u jednoj od znači, kaže Mohamed ibn Abdul Wahab, šta je Islam? Kaže, to je isti Islam. To je potpuna prednost Allahu subhanahu wa ta'ala čime? Tevhidom čvrstim vjerovanjem da je, znači, samo Allah subhanahu jedan, jedini koji zaslužuje, znači, ibadet. lahu I samo njemu pokornost. Povođenje, odnosno, upokoravanje samo njemu. I odricanje od širka i onih koji čine taj Na drugom mjestu kaže, osnova vjeri su dvije stvari. I ovo pokušajte zapisati ili zapamati osnova temelj vjeri su dvije stvari. Prvo, naređenje da se samo Allahu i čini. I da u tome sa njim niko nema prava, niko sa njim ne učestvuje. Da se nikome pored njega i vade ne čini. Da se samo Allahu i čini. To je jedna stvar. U ovoj prvoj stvari, znači prvi taj temelj da se samo ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala čini. I da se nikome drugom ima Allaha ibadet ne čini. Zatim, prijateljovanje na toj osnovi. Uzimanje za prijatelje i zaštitnike koji su na tome. oni koji su na tome. I proglašavanje, i smatranje i vjerovanje da su kafiri oni koji to ostali. to, brate. Šta ovdje razumijemo? Znači, da se naređenje. Šta, o, vjera stoji na dvije stvari. Prva stvar je naređenje da se čini ibadet samo Allahu subhanahu wa ta'ala i da mu se ne čini širk. Prijateljovanje sa onima i, sklapanje saveza i prijateljstva sa onima koji su na tome. Na ibadetu samo Allahu, tako? I smatranje kafirima onih koji to ostaju. Smatran je onima koji, onih koji to ostali. Upozoravanje na širk i odraćanje od širka u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, neprijateljstvo prema onima koji zapadnu u taj I proglašavanje i smatranje kafirom onoga koji učini taj širk. Jeste povezao? Znači na dvije stranima. Dva su osnovna temelja vjeri. Naređenje tevhida i prijateljanje samo i smatranjem kafirom onoga ko ostavi tevhid. Zabrana širka, neprijateljstvo prema mušricima i smatranjem kafira onoga ko zapadne u taj Sada, tu su dvije, dva tasa. Jedan je vezan za tevhid, drugi je za širk. Naređenje tevhida, prijateljstvo sa onima koji su na tevhidu i smatranjem kafira onoga ko ostavi tevhid. Drugi tas, zabrana širka, neprijateljstvo prema onima koji su na širku i smatranje kafirima onih koji zapadnu u taj širku. To je temelj vjeri. Sva se vjera vraća na to. Sva se vjera vraća na to. U drugoj sestri, odnosno u nekoj drugoj sestri, ovo nije druga po nego neka sestri stoji nije ispravan islam nikome. Osim sa poznavanjem našta u upućuje ova riječ. Koja riječ? La ilaha illallah. Zato, našta riječ tevhida. Kad se kaže riječ tevhida ili rečenica tevhida, misli se na la ilaha illallah. Nije ispravan islam nikome dok ne zna na u upućuje i šta se misli sa ovom riječju la ilaha illallah. Na što se misli? Negiranje širka u ibadetu. U činjenju ibadeta i pokornosti. Jel tako? I odricanje od onoga ko čini taj širk. I neprijateljstvo prema onome ko čini taj širk. I činjenje ibadeta iskreno samo Allahu subhanahu wa ta'ala i prijateljstvo sa onima koji čini taj ibadet samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači ponovili smo samo na drugi način isto ono iz sredstve. Svata Sudi se na isto. Što znači da ilaha Negiranje širka, zabrana širka, neprijateljstvo prema onima kojim čine širk, smatranje ih nevjernicima i kafirima. I s druge strane, naređivanje tevhida, traženje da se čini samo iskreno i gledat, samo Allahu subhanahu wa ta'ala i neprijateljstvo prema onima koji odnosno prijateljstvo sa onima koji čine taj tevhid, samo i badet čine Allah subhanahu wa ta'ala i proglašavanje kafirima oni koji to ostaju. Svata, osnova, suština Islama sa kojim je poslao Allah subhanahu wa ta'ala sve poslanike sadrži se u sljedećem. Obaveznost ibadata samo Allahu subhanahu wa ta'ala, iskrenost činjenje tog ibadata odnosno svih dijela iskreno činjenje tih dijela samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala i da mu se ne čini širk i da se opiše onako kako je pisao sam sebe savršenim i potpunim svojstvima uzvišenim i savršenim svojstvima i najljepšim imenima pa ako uradi nešto što je suprotno onome sa čim su došli svi poslanici ili porekne nešto od, od toga, on je kafir. Porekne bilo šta sa čim su došli poslanici. Ili uradi nešto što je suprotno onome sa čim su došli poslanici. Od čega? Od ovog tevhida, iskrenog ibadata Allahu subhanahu wa ta'ala i negiranja širka. Bilo šta od ovog drugog suprotstavimo se, on je kafir. Makar govorio la ilaha illallah i govorio da je musliman, tvrdio da je musliman. Zato što je ono što, ono što je on uradio od širka potpuno suprotno njegovim riječima. I neće mu koristiti puko izgovaranje la ilaha illallah ako usto čini širk. Zašto? Zato što je izgovorio ono što nije uradio. Zato što izgovara ono što nije uradio niti je ispunio ono na što upućuje to što on izgovara. Džaba mu la ilaha illallah ako učini širk. Džaba mu la ilaha illallah ako ostavi ibadat samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Vrijedi mu la ilaha illallah a ne čini nikakvog ibadata Allahu. Ne vrijedi. Vrijedi mu la ilaha illallah ako usto čini ibadat još nekome mimo Allaha. Ne vrijedi. E to je suština ovoga sad malo prije što sam pročio. Sada, suština ovoga malo prije što sam pročito iz je da onaj koji dođe sa nečim što je suprotno ovoj riječi, ovo se ovome, ovome sa čim su došli svi poslanici, ne vrijedi mu, ne vrijedi mu, znači vjera njegova, ne vrijedi mu njegova riječ, la i vama Zašto? Zato što ono što je uradio od širka potpuno suprotno, toj je riječ la i Ili ono što ostavlja ibadat i ne čini ibadat Allahu, je skroz suprotno ovom značenju riječi la ilaha illallah. Nego, kad kaže la ilaha illallah, usto mora da ostavi širk i da čini ibadet samo Allah subhanahu wa ta'ala. Svatat, da ostavi širk la ilaha, a da čini ibadet samo Allahu illallah. Svatat. Dalje. Rekao je Muhammed ibn Abdul Wahab, Allah mu se smilovao, obično izgovaranje šahadeta bez znanja šta to znači i bez dijela na koja upućuje to la ilaha illallah, neće takvim čovjek postati musliman. Ne postaje čovjek musliman sa običnim izgovaranjem la ilaha illallah ako ne zna šta to znači i ne zna i ne čini ona dijela koja podrazumijeva to la ilaha illallah. Nego je to samo dokaz protiv sina Adamovog, suprotno onima koji tvrde da je vjera puku priznavanje i potvrđivanje. čija je to vjera? Da je vjera, da je ispravno vjerovanje onoga koji samo prizna i potvrdi. To su morđe. To su te morđe. tako? Mnogi, kaže ljudi, pripisuju se islamu i smatraju se od muslimana. Izgovaraju šehadet i izvršavaju ruknove islama. Ali to nije dovoljno. Da bi čovjek za njih rekao da su muslimani. Ano, kako to nije dovoljno. I nije dozvoljeno od njih to ono što oni zakolju. Slušajte, sestri. Ovo je šeheh Mohamed ibn Ibrahim, ibn Bio je muftija u Neždu u svoje vrijeme. Kaže, ima ljudi koji smatraju sebe muslimanima, ispunjavaju ruknove islama. Šta to znači? Klanjaju, poste, daju zeka, obavljaju hađ. A nisu muslimani, niti je dozvoljeno to ono što oni zahvaljuju. Zbog čega? Zbog toga što usto to čine širka Allahu u ibadetu što upućuju dove poslanicima. A ja sam tako mi Allaha čuo imama ovdje kod nas u Bosni doziva Muhammeda u svojoj dozi. I upućuje dovu Muhammeda. Sallallahu alaihi Njega doziva u svojoj dozi. Znači sad ti mu ne vrijedi ništa. Zato što upućuju dove poslanicima, dobrim ljudima i njih pomoć traži. I to što traže ta čini i murtedima od islama, otpadnicima od islama. I ovo je razlika između onih koji sebe pripisuju islamu, do tako, i od onih koji nisu istinski pripadnici islamu. Ova stvar je poznata iz dokaza u sunnet, u kitabu, a tako u Allahove knjizi i Allahov sallallahu alaihi sallam i konsenzusu svi islamskih učenja Ovo sad s tom govori. To je poznato po konsenzusu svih islamskih učenja I ovo nemoj slučajno od vas neko da pomisli ovo nešto tekfirti je i ovo i ono. Ne, ovo u svim knjigama fiksa kaže ko tamo ima poglavlje o ridetu, o otpadništvu od islama. Pa prvo kakav je njegov propis pa onda navode djela koja izvode iz Pa navedu neka najsitnija djela. Ko porekne bilo šta što je poznato od Ko ovo, ko ono, neke Iako uz to, šta, čini i vadet. Jel tako? Pa kaže, šta kvari abdest? Kad se mora ukupati? U slučaju rideta. Jel tako? Šta kvari namaz? A, ako učini ridet u namazu. Otpadništvo od Šta da Znači, to je poznata stvar kod svih učenjaka i poznata stvar po kitabu i sunnetu. Dalje čitam. Sljedeće poglavlje. Šta je šart da islam bude ispravan i da bude priglasen? Da neki islam bude ispravan i priglasen. Zna je Allah ti se smilovao. Da je Allahova vjera u srcu i vjerovanje kroz ljubav i mržnju i da je Allahova vjera na jeziku kroz izgovor izgovor znači imana i imanskih stvari i ostavljanje da se ne izgovara ono što je kufr i naj da je vjera na vanjskim udovima kroz izvršavanje ruknova islama i ostavljanje dijela koja izvode iz vjere. Pa ako se pomije, poremeti bilo koja od ove tri stvari, čovjek postaje kapirom i murtedom. Jesmo shvatili sad što kaže. Vjera je na srcu. I na još? Na jeziku. I na još? Na udovima. Jel tako? Kako je na srcu? Da čvrsto vjeruje. Mala posumnja, gotovo, murted i kafir. Jel kad Malo sumnje, malo tračak, murted i kafir. Čvrsta vjera i uviđenje, bez imalo dvoumljenja. Sada, zato on kaže, ako se poremeti i naruši bilo šta od ovog troga, evo u srcu kako se može poremetiti. Na jeziku, znači da izgovaraš teohid, a da ostaviš izgovaranje kufra. Pa čovjek nije mu se poremetilo na srcu, ali na jeziku mu se poremeti i izgovara riječi kufra. Postade kreatirom i murtedom, jel tako? Dijelima treba da izvršava dijela islama, da ostavi dijela kufra. Pa u redu mi je sve lijepa priča i su čvrsto ubijeđen, a učini djelo kufra svojim rukama i nogama. Šta je sa njim? Kaže Primjer za djelo srca. Kaže da pomisli da je ono na čemu je većina ljudi i danas od vjerovanja o živima i mrtvima istina. Da pomisli ovo što većina ljudi danas vjeruje, to je istina. I dokaz je zato, zato što većina ljudi tako radi. On je kapir i murted i tjera poslanika sallallahu ve sellem ulaz makar to ne izgovorio svojim jezikom. Sada, da čovjek u se pomisli, ma većina ovih ljudi, vidiš većina svijeta ne radi tako, u pravu su ljudi, da pa to je većina ljudi tako radi. Sam da pomisli, ne mora izgovoriti. Gotovo. Da pomisli da je ovo što većina ljudi radi ispravno i da mu je dokaz to što, što su u većini, sam da pomisli, ne mora izgovoriti. Morate nikah. Makar to ne izgovorio jezikom i makar na jeziku mu stalno bio samo teuhid i makar svim dijelima svojim radio po teuhidu. Fakat. Makar svim svojim dijelima, udovima, znači, uzima adres, klanja, ide na sve, ali u srcu misli, većina ljudi je u pravo, ali opet radi ovo ovako. Sada, gotovo, može. Isto tako onaj koji posumnja i kaže ja ne znam ko je na istinu. Ja ne znam ko je na istinu. Sa kim je istina? Možda isto i možda isto. Makar ne poricao i ne utjerivao ulaž one koji su na istinu. On u trenutku kad im ne povjeri da su na istini, on je sami tim njih utjerao u laž. Kaže, on, na primjer u sebi kaže, možda će Allah nama pokazati istinu, jel tako? Allah će nam nekad otkriti istinu i pokazati, jel tako? On je u tom slučaju u sumi I on je u tom trenutku murted, makar to ne izgovori makar u tom trenutku izgovarao riječ Teotida, Ali on je murter prema onome što se događa u njegovom srcu. Od sumnje i dvomljenja koli u pravu. svata Primjer za jezik. Pa ćemo, kad ovo završimo, za Allahovu pomoć proučiti. Ili proučite jedno. Nek sve kada čovjeku dođe anamon, mada čovjek to ne želi, anamon dođe, a pomiješa pritere, onda traži istijaz. Onda kaže A'udhu billahi min shaitanir rajim. Amantu billahi, astaghfirullah. Jel tako? Brzo se vraća i čisti se istikvarom i jer ima u hisnom muslimu dova ako se potrefi šek sumnja Sad ćeš reći, ja uzu vila i neći sam rađim i onda ponovo izgovorit šahade. Osjetiti ovaj, da bi se čovjek odranio loši misli, a čak i, hajde da, da kažemo i jedan. Moramo razviti odranu za te stvari, da se vratimo na pravi put. الله أكبر الله i djelom. Tevhid se može izraziti srcem, riječima i djelom. Primjer za jezik. Kaže da čovjek vjeruje u istinu i da voli istinu i da čini kufr, smatra kufrom ono što je neistina i da mrzi ali izgovori neke riječi radi stanovnika Ahša ili stanovnika neke ili nekih drugih stanovnika u njihovo lice im kaže nešto i straha od, od njihovog zla. Priboji se i govori Da im napiše nešto. U smislu da pohvali ono na čemu su oni. Da kaže da su oni dobri. Da je dobra njihova vjera. Jel tako? Ili da spomene da je on ostavio ono na čemu je on. Iako nije da onda napiše, na primjer, ili govori to. Misleći da i na taj način prevari. Ili da i na taj način obmane. Iako je njegovo srce čvrsto u I misleći da to što je napisao ili to što je izgovorio, da to njemu ne šteti. Da mu to ne šteti. U tom slučaju izišu a to je značenje Allahove riječi men kefara billahi min ba'di imanihi illa men ukrihe wa kalbuhu mutmainnu bil iman. Ko kufr učini Allaha nakon njegovog vjerovanja, osim onoga ko bude primoran, a njegove srce je čvrsto vjeru. A ovaj nije primoran, nego se samo priboju nakon njegovog zla. Svatak, ovaj nije ukrije tikra primora, znači zapriječeno. Zašto do, do riječi, znači ajet ide dalje u drugom ajetu, dalike bi ennehu mustahabbu lahajate dunjala l'akhira, to je zato što su oni više voljeli dunjalski život od ahirata. Samo radi dunjaluka. Neki koristi dunjalski. Nije zbog toga što on posumnja u istinu. Samo radi dunjaluka učinio to. Svatat, to je kufr jezikom. Nije on promijenio svoje vjerovanje, ali je zbog dunjaluka to uradio. I time izgovorio ili napisao riječ kufra što ga izvoli kogo zna, zna da je opasnost velika. Pošto je opasnost velika? Po našoj vjeru. I zna koliko imamo potrebe da učimo i da se podsjećamo. Zato kaže u ikna, ikna je jedno od fiskih djela, u poglavlju o riddet, kaže riddet se učini notkan izgovaranjem ili vjerovanjem ili sumnjom ili djelom. Kako se riddet može učiniti? Promijeni srcu ubjeđenje ili izgovori nešto ili pojavi se u ili uradi nešto rukama svojim, uradi nešto. A Allah najbolje zna. Kaže Abdullah ibn Abdurrahman Ebu Basin potvrđivanje Allah subhanahu wa ta'ala da je on gospodar, znači, da on stvori ovaj svijet, da raspolaže s ovim svijetom, da je on stvoritelj, da on svim vlada i da je sve njegovo vlasništvo, to potvrđivanje, to potvrđuje svaki musliman i svaki kafir. To svi potvrđuju. Ali time čovjek ne postaje muslimanom. Dok ne ostvari tevhidul uluhije. A to je dok ne učini ibadat samo Allahu subhanahu wa ta'ala. A to je onaj ibadat, to je onaj tevhid u koji su pozivali poslanici. Znači svi ljudi priznaju, ima stvoritelj ovog svijeta, on upravlja sve. Međutim, nisu muslimani dok ne potvrde njemu, gospodaru tom, tom istom gospodaru svih svjetova, da samo on ima pravo na pokornost i ibadet i da samo njemu ibadet čini. Ne postavimo muslimani dok to ne učini. I to su odbili da potvrde mušici. I po tome se razlikuje musliman od mušika i stanovi dženneta od stanovnika džehennema. To je ključna stvar. Da se potvrdi pravo samo Allah subhanahu da se samo njemu ibadat čini. To je razlika između mu'mina i mušrika. Jer mušrik čini ibadat Allahu još nekome uz Allaha. A mu'min samo Allah. I to je razlika između stanovnika dženneta i džehennema. Zašto? Mu'mini će u džennet, a će u džehennem i širk je grijeh koji Allah subhanahu wa ta'ala ne oprašta. Taj grijeh Allah subhanahu wa ta'ala ne, ne oprašta. Dalje kaže, znaj da su se svi učenjaci složili da onaj ko bilo šta od ibadeta posveti nekome drugom mimo Allaha da je on mušlik. Složili se sva ulema ako bilo šta od ibadeta posvjeti nekome drugom mimo Allaha da je on Makar izgovarao la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. I klanjao i posti. Zašto? Zato što je šart uslov Islama uz izgovaranje šehadeta da ne čini ibadet nikome osim Allahu. Pa ko izgovori šehadet i usto obožava još nekoga mimo Allaha, on nije ostvario svoj šehadet. Nije došao u stvarnosti sa šehadetom. Nego samo formalno izgovorio. Kao što židovi kažu la ilaha illallah, a oni su u stvari A oni su u suštini mušnici. Zato puko izgovaranje šehadeta nije dovoljno za islam. Bez dijela u značenju tog šehadeta. I vjerovanja u taj šehadet i džma, znači složni su kod toga svi učenjaci. Ali Pa ova riječ la illallah, to je riječ islama, ali nije ispravan islam nikome osim da poznaje šta znači ta riječ. I zbog čega je došla. I na što upućuje tako? I da prihvati tu riječ, i da joj se pokori, i da čini djela prema zahtjevima te riječi, te riječi i A to je, znači, riječ je hlasa koja je suprotna širku. I to je riječ takvaluka. Postavljeno je pitanje stalnoj komisiji za fetve. Kaže, koja je to granica koja razvaja između kafira, između kufra i islam. I da li onaj koji izgovori dva šehadata, misli se na la ilaha illallah, la ilaha illallah, Rasulullah, a zatim čini i dijela koja su suprotna tom šehadetu. Da li ulazi, da se ubraja u muslimane, bez obzira na njegov namaz i njegov i njegov život. Odgovor kaže, hvala Allahu uzvišeno, ili kaj salavat salama na njegovog poslanika salaha alaihi a poslije toga. Granica između kufra i islama je izgovaranje dva šehadeta uz sidk, iskrenost u tom izgovaranju i ihlas, iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I dijela po zahtjevu materiji. I dijela, i činjenje dijela, i djelovanje jel tako? Prema onome na što upućuje ta riječ. Ono što ta riječ u sebi sadrži i podrazumijeva. I djela prema onome što ta riječ u sebi sadrži i podrazumijeva. Pa ko, kod koga se ostvari ovo što smo nabrojali, Oni je musliman i mokni. A onaj ko bude licemjeran, pa ne bude iskren u izgovaranju te riječi i ne bude iskren prema Allahu subhanahu on nije mu'min. Isto tako onaj koji govori ovaj šehadet, ali učini neko djelo koje je suprotno tom šehadetu od širka, neko djelo širka, kao što je da traži pomoć od mrtvih u nekoj tegobi. Ili ne mora biti u tegobi, može i u normalnom običnom stanju da da se obrati mrtvima. Ili daje prednost zakonima koje su ljudi izmislili nad zakonom koji je objavio Allah subhanahu wa ta'ala. Ili se ismijava sa Kur'anom ili se bude ismijavao sa bilo čim što je potvrđeno od sunneta Rasula sallallahu alaihi on je kafir, makar izgovarao oba dva ova šehadeta i klanjao i postio. Završena petva. Potpis, glavni za ovu komisiju za petve, Abdulaziz ibn Abdullah ibn Bas. Rahmatullahi. Naj, njegov zamjenik, Abdul Razak Akiti. I te komisije Abdullah ibn Gudejan pa nek se zna. Nek se zna. Znači niko ovdje ništa ne izmišlja od sebe od učenjaka koji su prihvaćeni u ovoj našoj davi. Prihvaćeni u ovoj našoj davi. Zato, znači, ovo što se dosta kod nas pojavilo, pa kažemo, onaj ko ne klanja, ne jedite njegovo meso. Zašto? Nije došao sa dijelima koja će potvrditi njegov šehadit ili onaj koji šta uče u demokratiji i vjeruje u nju, to tako, ne je se od njega makar klanio i postio, zašto? Zato što je su, suprotno od ovog prvog. Došao sa djelima koja su suprotna ovim riječima. Sada, ovo dvije kontraste u stvari su obojica izišli, izišli iz vjeri. Ovaj što nije došao sa onim što će potvrditi njegov šehad a ovaj što je došao sa onim što skroz opovrgava njegovu šahadu. Svatat. Uz Allahovu pomoć nastavit ćemo. Nastavit ćemo čitanje ovih fehi. Mislim da ste osjetili već sad na samom početku koja će biti korist za nas od ovih fethi i zašto sam se opredijelio baš da ovo čitam. I uz Allahovu pomoć ima još dosta ovdje korisnih stvari na koje trebamo, koje trebamo da naučimo, na koje treba jedno druge da postaknemo, ne bi Allah subhanahu wa nam se smilo učinio, da nas, učinio nas od onih od onih koji će Allaha subhanahu wa ta'ala sresti na tevhidu bez širka. Pitanje znači, obzirom da se ova došla ovaj, pismeno, prvo ćemo meni pročitati uz Allahovu pomoć što bude, znali odgovoriti, onda ako imate vi pitanje. Žena koja želi, ne želi da se pokrije, jel to predstavlja Žena koja neće da se pokrije. Ne, kaže, jest, Allah kada je naredio i nema sumnje da je to za svakoj muslimanki, ali ja teško joj nešto, ja ne mogu to, neće da se pokrije. Samo to što neće da se pokrivi nije ridet i nije otpadništvo od islama. A ona koja se pokrije iz straha od muža ili ovoga ili onoga, a nije ubjeđena da je to važi, ona je murtad. Zato što ne vjeruje da je to važi, a to je važi. Allah subhanahu wa ta'ala na dosta naredio. Poslanik sallallahu alaihi sallam da naredi svojim ženama i svojim čerima i ženama vjernika da se pokrije, da spusti vela svoja Svatate? Znači, veliki je grije da žena otkrije svoja stihna mjesta. To je veliki grije, a nije na izvodi iz Da li je dozvoljeno ženi koja otputuje u neko mjesto udaljeno više od 80 km sa ahram, da se kreće po tom mjestu bez mahrama? Na primjer, sa tom sestrom kod koje je došla u goste, da ode kod neke druge sestre njene komšnice ili da sa tom sestrom ode u prodancu i slično. Ali bez mahrama. Znači na putovanje ne smije ići bez mahrama. Ali kad se završi, znači sam čin puta, sam čin puta, žena je još uvijek samo i dok je u gostima na putu. Je tako? Još uvijek je na putu. Iako ta žena sa kojom hoda tu nije putnik, jel tako? Nije na putu, onaj kod sve kući. Ali ova žena ne bi trebala znači rednost. Pogotovo što su ovdje spomenute dvije stvari za koje ja obadu dvije jel tako? Da se onda, kad je već otišlo u goste, opet ide kod komšinice, da se salijeći po pokanama, da... Znači, to je što je prešla ta toliki put i napustila svoju kuću i ušla u jednu već tuđu kuću. Treba još da promijeni nekoliko tuđih kuća, a tako? Ili da ide u prodavnicu. Znači sve ovo što je spomenuto nema nikakve potrebe za to. Znači nema nikakve potrebe to. je puko onako šetan, tako? A mu'minka ne treba sebi nikad da dozvoli da onako šetan nego da izlazi iz kuće samo, samo sa potrebom. Da izlazi iz kuće samo, samo sa potrebom. Zašto? Zato joj je naređeno kad izađe iz da se pokrije. Zato što znači izaći će samo u nuždi nekako i nekim riječnim potrebama. Jer ne može ponijeti svoje sobe sa sebom i zidova sa sobom. Zato je naređeno kad izađe izvan tih zidova da se pokrije. A muškarci su ti koji hodaju putevima i obavljaju poslove. A tako treba da Znate da su ashabike, neke od njih izlazile po dva puta u životu Jednom kad se udaju, a drugi put kad je iznesu na tabutu. Drugo, poznata nam je da nam je zabranjeno o ponašanju kafirci u pogledu odjevanja. Možeš li nam objasniti u čemu biva ogledanje na njih? Kada se ni kod svojih kuća oblačimo slično njim. Ili šminka koji koristimo je ista kao kod njih. i je slučaj sa muškom odjeća. Znači, sve ono što je specifično i karakteristično odjevanje kafirci je zabranjeno. Je zabranjeno muslimanu. Makar bilo kod svoje kuće i makar znači u svakoj situaciji. Kad kažem specifično, podijevanje kafirci je svakako znači ono što je, što je modni trend, na primjer. Nešto pojavilo se moda, pojavilo se nešto po, po trgovinama. Ili Zna se da je neka moda počela zbog neke serije koja je aktualna i tako dalje. Sve ono što je specifično ovdje kafir. <clears throat> Ovdje ne mora ni biti nešto specifično obilježje kafira. Ali žene u osnovi u svojim kućama opet trebaju da izgledaju pristojno. I da budu odjevene pristojno, tako? U svojim kućama, pred svojim djecom, tako, pa nije zabranjeno da žena otkrije ko sa pred, svojom, svojim babom, pred svojim sinom, pred svojim bratom, tako. Nije zabranjeno. Ali je nepristojno da otkrije svoja ramena, da joj se vide dijelovi prsa, leđa. To je nepristojno. I to je obratno. može biti to ponašanje i njihovog ahlaka. Ja sam primijetio da mnoge naše žene upravo nastoje zbog toga što su kad izađu iz jako pokrivene, da onda kad uđu negdje u kuću da pokažu da one nisu zaostale, da se one znaju našminkat i znaju obući tregere i tako dalje. Ja upućujem iskren sihat našim sestrama da zaista Najveća glupa se danas na Dunjalku zna ovu strelje. Pa to Tu nije nikakva pamet. Ali u tome šestanska zatjera, U tome je šestanska Da se u našim kućama pravi takva atmosfera i da se žene pravi takvu atmosferu opuštanja, totalnog opuštanja i raskalašanja. To nije, to je atmosfera i to su njihovi gestovi i pokreti. Je tako? Nadmetanje tjelesima, mišicima i tako dalje. Kod vjernika nije tako. Vjernik što se više pokrije i od i darova koje mu je dao, od njegove podobnosti sposobnosti, mišića i tako dalje, ljepote, što više sakrije, sve u je zato oni koji su skromni nećete ih nikad vidjeti da nosi kratke rukave, a tamo šta drugo. Vidjet ćeš njegovu podlasticu samo kad uzima abdest i zavrati ruka. Iako je možda napregnutiji i mišćavi od mnogih onih koji paradira. I tako dalje. Znači, to je. Što se tiče muškaraca, isto tako. Ono što je specifična karakteristika kafir i njihova moda to je ponašanje njih. U to mogu ući kravate, mašnice, tako? Specifična odjela, jel tako? Skrojena odjela, kompleti, jel tako? Na tegu, znači posebno odjelo, znači tegla, cipele i tako te, taj model. Mi bi kao vjernici trebali da iziđemo, iskočimo iz tih stega i okvira. Da nas ne dali kravata oko vrata. Da jednostavno budemo komotni. Da nosimo ono što su sami sašili. Da ništa njihovo ne konzumiramo. Tako? Nije to. Znači, nećemo reći sad haram možda. Harmer, upatač. Ali nije to. Mu'min nekako treba da ima da, da mu to mrzi, da ga to potiče na žahelijet da ga to podsjeća na kafire, da miriše malo na njih, makar to malo naginjalo prema njima, da se toga odrebi. I pričali su mi ljudi, kaže ja sam u džahilijetu nosio jakne, kožne jakne s niknama i tako dalje. I kad sam se prihvatio vjeri, ja sam istog trenutka shvatio da sam ja završio sa tim životom. Sve sam to pobacio. Ali sam se postio i našoj braći sa bolikim bradama i kocama da ipak obuče nekakvu jaknu, ne, na nju ima neka micna i ono hoće to da spoji. Ne mogu da shvatim, kaže. Zar se nismo jednom odrekli tog džahilijeta i okrenuli mu leđa to tamo. I nismo se pokajali dok ne budemo mrzili ono na čemu smo bili, kao što mrzimo da budemo bačeni u vatru. Znači, treba, treba sve to, svega toga se okazati. Dobro. Posebno ove danas moderne cipele, znači ono sa, ili onaj karakteristični špic, ili ona kopita gore naprijed, široka i tako dalje. To se sve zna odakle ta model, tako? To je ponašanje kravara, američki kravara, tako? I ove farmerice, od farme, znači, to na farmi treba nositi. Tako? Kad ode da kidaš kale tamo, je tamo Bog te obuče pravnici. I one cipele i tako dalje. Zaista, zaista ona čije je srce vezano za visine arša i koji razmišlja je kostama Zemljata. Kako Bože mu naum to? Da tu ostavi naše? sebe. Ne može. To je nespojivo. Ne može se nikad zarevijeti, pomiriti sa uputom. dalje. Osoba koja se boji smrti, posti, izvršava drugi ibadet, kloni se harama. Da li je taj strah pohvalan ili nije? Boji se smrt, A u pokornost, živi u pokornost. Insan se inače, to tako, po prirodi strahuje te smrti. Međutim, zavisi od imana što je iman strah od smrti je manji. Što je iman strah od smrti se na kraju izgubi. o tako? I kad dođe do toga da nisam želi i žudi da susretom sa Allahom subhanahu wa ta'ala, onda izgubi strah od smrti. Tako da nema strahovanja od smrti. Zašto? Mi smo trijezni i svjesni da smo svi umri. Tako? Onaj ko ima loš odnos sa Allahom subhanahu wa ta'ala, on strahuje da se sa njim sretne. A onaj koji te odnose očistio i rasune, ne strahuje, jel tako? Ne strahuje. Ko strahuje od poreznika? Onaj ko utajiva. Tako. Tako i onaj ko se rasuli, čisti nada se Allahom milost. Žuri za susretom sa svojim gospodarom. Ovo je, dakle, ali ne treba insan ni sebe da kori ako osjeti kod sebe ipak onaj prirodni strah. Prirodni strah znači od povrede i smrti, ali se sad mora boriti. Ili, kaže, riječ je o strahu izvjesnosti, Ne znaš šta ga u kaboru čeka. Strah je od smrtnih muka i tako dalje. Svako treba da ima, znači, lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ali to lijepo mišljenje i nada u Allahu subhanahu wa ta'ala milost ne smije prevagnuti. Nego usto mora ići i strah i pribojavati se. Pribojavati se za sebe, za svoja djela, jesu bila iskrena, nisu, preispitivati se, mora ići usto i strah. Znači, nada i strah mora ići upored. Strah od kaborskih muka mora postojati. Strah od džehennemske kazne mora postojati. Međutim, upravo taj strah, on potstiče čovjeka da još više šta čini dobra djela i još više se približava Allahu i još više pribjegava Allahu u svojim kao tako? Jer onaj koji se boji kabrske kazne stalno dovi da ga Allah stano kao Ko se boji džehennama stalno dovi da ga od toga ali istovremeno se nada li potama džendeta i tako Kaže, primjećeno je da neki imaju praksu da na namazu između dvije sežde, kada se uči dova, rabbi ksirli, pomjeraju prst. Kao što čini na tešehedu. Je li to ispravno? Kod nas je to ispravno. Ostali kažu da je neispravno. Allah je ispravno. Zašto? Zato što u hadisu stoji kada sjedi u namazu. to tako pomjerao je prst svoje rovi. Kad god sjedi, bilo to sjedenje na do ili između dvije sežde. Allah najbolje zna. Znači, čućete i drugo mišljenje. Allah najbolje zna. Kod mene je ovo ispravno mišljenje. Kao i vezanje ruku poslije rukua. Pitanje, da li je dozvoljeno dobiti na seždi unutar pet dnevnih namaza, bilo sunneta, bilo farzovima? Dozvoljeno je dobiti, nije samo dozvoljeno, nego poželjno i treba dobiti i namaz se zove namaz zato što je to dova. I suština namaza je dova, da je to dova. I prilika za dobu i obraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala, zato dovite na seždama, dovite na seždama, poslije rukuva, dovite posebno prije predavanja salama. Nakon etelijatu eh, i salavata, prije predavanja selama posebno dovite, bilo šta od dunjaluka i ahireta, tražite da Allah subhanahu wa ta'ala. I onda predajte selam. Svejedno, ko zna na arapskom, najbolje je da se uče dove koje je poslanik sallallahu alejhi sada Ko ne zna na neko? Dovi na bosanskom. Kad progovori nešto vezano s nekim progovori, ali ovo je dova, znači, ovo je sastavni dio namaza. Dovite na bosanskom. S tim da onako kao napomena da se dova na bosanskom prebjegava možda u nafilama više nego u farzovima Allah najbolje zna, iako nema u propisima razlike između nafile i farz. Ali eto, u farzovima opet da se trudi da što više budu te dove opet koje su prenešene od Rasula sallallahu alaihi Koliko je dozvoljeno ženi do klanja kod kućnih, da joj se ocrtava tijelo, nije dozvoljeno nikako. kada joj mahrama pada na ramena, tako da joj se stave ramena i slično. Ovo je nešto naspram čega smo mi ugasli. Znači, nemarni smo prema ovom pitanju. U srstini Allah najbolje zna. Znači, žena bi, kad izađe napolje, trebalo da se ju ne razpoznaje, Znači, vrat, glava, vrat, ramena, nego da bude pokrivena od ozgo preko glave i da to bude sve, da se ne prepozna to. Allah najbolje zna tako isto i u namazu, s tim što u namazu znači mora otkriti lice, osim ako je negdje pred strancima, pa će onda pokriti lice. Pa bi trebala, znači, marama da bude tako namještena, da pada z glave na ramena, a da se ramena, da ne bude, znači, to odvojeno i da se ramena posebno ne ističu, odnosno da marama ne bude svezana oko vrata. Znači, svezana tako da bude Allah najbolje Naravno, evo, isto pitanje vezano za ramena kad izlazi napolje. On, kad ide napolje, onda pogotovo. Pogotovo, znači, treba da bude pokrivena od i da pokrivač ide sa glave na, na ramena, a ne na vrat, pa da onda se otrstava. Pogotovo, pogotovo da žena nosi odjeću gdje imaju, znači one spužvene na ramenicu. To pogotovo znači ne smije biti. I to se ovaj, mora odstranjivati. odstranjivati. da li će oni ljudi koji zapadaju u širku kojim se nam govorio imati opravdanja ako te stvari nisu znali i ako su pod utjecajem nekih imama koji ih pogrešno uče. Ako se radi o širku koji je znači nije očigledan širk nego zahtijeva detaljnije izučavanje šarijatskih propisa. Možda nekim tananim, komplikovanim pitanjima, pa da ima izgovora. Da kaže nisam zna. Ali ako se radi o očitnim stvarima širka, kao što je upućivanje dovi, kao što je upućivanje klanjem kurbana na kaburovima, prinošenje žrtve nečemu drugom i tako dalje, onda neće, znači neznanje, biti izgovor. Makar bio pod utjecajem nekih imama koji ga Jer oni koji se povode tako za nekim u batilu isto su na batilu kao i onaj koji ih je zaveo. I poznato je da će na sudnjem danu biti rasprava, jel tako? O velikani, mi smo se za vama povodili. Možete nam ublažiti stav do vatre. Ovi će reći, ina kullun fiha, mi smo sad svi u njoj. Inna Allahe kad hakeme bejna ibad, Allah je već presudio svojim robovima, gotovo. Svi smo mi u džehennemskoj vatri. Neće biti niko nikome ništa neće pomoći. Jedni će dozivati, inna ata'na sadatena wa kubara'ana, mi smo slijedili svoje velikane i vođe, rejsove i muftije. Vođe, mi smo njih slušali i slijedili. Je tako? فأضلون السبيل pa su nas oni u zabludu odveli Rabbana gospodaru naš da im duplu kaznu i prokuni ih velikim prokletstvom tako وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا Proklinjat će ih na sudnji dan svoje svoje velikane. Znači ne, ne može to biti izgovor. Inače, kad bi tako rekli, onda židovi, kršćani, svi ali mogu naći izgovore, tako. Šta će ljudi, ne znaju, imaju vođe koji su ih zaveli. Ne može tako. Osnova vjere je, znači, taj očiti širk, najočitiji širk, je poznat. Čak i mnogi koji žive na zapadu i susreću se sa, sa Znaju da je po njima jasno šta je to taj očiti širk, ta nevjera. I znaju da, da znači kad su čuli za islam i za Muhammeda sallallahu alaihi sallam, da su većina njih svjesni da je to istina i da je to vjera koja treba da se slijedi, ali oni misle da oni ne trebaju i da nisu obavezni. Allah najbolje zna. Ovo je naše mišljenje, znači i dokaz šerijski upućuju na to da neznanje nije izgovor za, za očiti širk. Nije izgovor. A Allah će opet sud svim ljudima. Ali pa nije neznanje izgovor. Niti je, znači da, da su zavedeni i tako da. Da li je halal mjesto od one osobe koja ide na glasanje ili je član neke partije a klanja posti i tako dalje. Mi vjerujemo da je znači članstvo, glasanje, učestvovanje u, u, u da je I podržavanje širka. Jer je to podržavanje zakona mimo Allahovog zakona i vjerovanje u zakon mimo Allahovog zakona. I ko tako to radi, znači vjeruje u to i smatra to svojim zakonom i na taj način je član partije i za nju glasa. On je mušnik u Međutim, ko kaže to je širk i to je haram. Međutim, pokušava, znači, krivim tumačenjem vjere. Da kaže, mi ovdje nemamo drugog izbora, prinuđeni smo, moramo i na taj način znači mrzi tu i kaže da to mrzi i poziva ljude da mrze tu demokraciju, ali zbog krivog mišljenja ovaj, i načina interpretiranja i ne vjere kaže da mi moramo sad glasati da bi se spasili od četničke kamere, da bi ovo, da bi ono. Nadam se da je njima taj njihov pogrešno tumačenje vjere da, da im je to izgovor. Da im je to izgovor. Nadam se, znači, nadamo se da <clears throat> Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Iako bi mi iz protesta trebali reći nećemo od vas ni mjesec. Da ih naučimo te I nećemo za vama klanjati. Svaki hođa koji je reklamirao demokraciju sa, sa Mimbera ne treba za njim klanjati. I trebamo reći da znači, to radimo zbog toga. Dok se ne odrekne javno demokratije i ne kaže mi vjerujemo u Allahov zakon i samo smo njemu pokorni da ih malo naučim. Allah najbolje Ja ne znam, nisam siguran. Nadam se da da i izgovor ta, to pogrešno tumačenje ako zaista u srcu zaista mrze tu demokraciju i odvratna je, tako da Iako je kod mnogih od njih očito da su oni zadovoljni sa tom demokracijom i da je počinju polako hvaliti i da se unose u same detalje tog glasanja i e da Mi kažemo znači da da je to stranku zato što zato što se širkom ne može postati nikakva korist. Može samo propast. Ne može. Ne može nikakvim haramom se postati nekakva. Pogotovo širkom. Ali obzirom da je, da je znači primjena šarijeta i Allahovog zakona već dugo odsutna. Već dugo odsutna. I da su ljudi zaglibili, zaglibili, zaglibili u neznanje. I da je ono što je od osnova vjere postalo nepoznato ljudima i strano, zbog toga da im je možda izgovor to onaj neznanje. Neznanje ili odnosno taj tervir to pogrešno tumačenje. Allah najbolje zna. Zato vi već pitanje. Šala. Kako kome? Kako kome? Znači, nekome treba vratiti na učitelja. Ja mislim, kako ne bi doći nekom. To da bi nekom drugi da ga riječi dva, nego po njih pošto Ne. Nego vratit mu odmah u ruke. Nekome treba, ti treba da procijeniš. Odmah mu reći, ja neću tu da idem što ti, zato, zato što ti ne klanjaš. Jel tako? A od nekoga možda šta ja znam ćeš izazvati još goru situaciju, da sad to prešutiš, možeš sa njim voditi razgovore. Možeš ga još pozivati, pa onda nisi ga prije upominjao, nisi ga upoznao, jel tako? Nisi ga nikad zaustavio da mi objasniš, da uzmeš, ali nemoj jest. Da su je dozirne da je da veše. ti ne, ne znaš i ne biš da ne, ne drugo. Ne, jedino ovako znači. Da vam vratiš, a da neki, od nekih uzmeš i onda da da tako. Ili baciš ili dadneš. Ko ima tornjaka velikog. Nakaj? spomenuo se da Allah Žešanu poslao je divne generacije poslanika. To da, da, da baš tako stoji svake sedme generacije, meni nije poznato. Ali je poznat sahih hadis, znači da je rekao tako jednom od Sava, kad je, šta će biti sa mojim roditeljima, oni su u vatri, pa je osjetio promjenu na njegovom licu da mi je bilo teško krenuo se, onda je zovno, kaže i moji i tvoji roditelji su u vatri. Zašto? Zato što nemaju izgovora za osnovu širka. Onaj grubi, očiti širk. I to je ovdje obrađeno. I doće na red. Doće na red, znači, taj ehlu fetra. Nisu svi na istom. Neki su činili širka, nisu ga voljeli, nisu, jel tako? I nisu činili, znači, onaj najočitiji, jel tako? Nisu jednostavno sami po svojoj vjetri trebali su da, da, da Znači, drugi su bili zagreženi u tom širku, je tako? Treći su znali da je taj širk batil, ali nisu znali šta je pravi put. Čak takvi će biti spašeni. Oni vide da je ovo batil, ali nije imao poslanika da ga povede pravim putem, da mu kaže klanjaj ovako. Je tako? Oni će biti od ehlu Petra koji su, znači, bit će iskušani na, na, na i tako dalje. Znači, doće znači na red, doće na red, uz Allahovu pomoć, pa ćemo čitati precizno. Znači nisu ni oni svi isti bili. Ti koji su živjeli u Karibu kad nije bilo poslanika, nisu svi isti, neki su bili zagriženi može biti, Čini li širk očeti? Jel tako? I nema izgovora za to. Morali se po svojoj fitri znati da je to širk. Tako. kaže o, Allah s.w.t. stvori ovcu, pa spušta kišu, pa ona pase travu koju niče povodom te kiše ili tako, i vi onda na kraju zakoljete kim. Znači nije nikad došao u dodir sa objavom, ali je znao da to nema smisla. I to je govorio, nasloni se na travu i tako je upozoravao Šta to vi? Jel tako? to što radite, to je stvarno sramotno. Svakad, znači, za očiti šest ne ima ni govora. Za nešto što treba u detaljnije izučavati, pogledati dokaze i tako dalje. Jednu temi, na primjer, smatra, ona, ona, وطنا عاتبنا بكل الاحداث تصافينا يا الناس تعاتبنا بكل الاحداث بنينا حبنا من على دين وإيمان بنينا حبنا من على دين وإيمان ابو ملام ونمشي دربنا بسلام على دين وايمان هو هو هو ولا نسمع رواش كلام ولا نعرف عتب ملام ونمشي دربنا بسلام على دين أحباب الشر على دين وإيمان تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب مسينا أحبابنا في الدرب على دين ذو مثل ما كان داعينا رسول الخير هدينا جسد واحد كالبنيان الحق دوادوان مشات الحق دوادوان صافينا